Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Audisi Juru Kunci Kiriman dari Oyos. Oyos. Wiwitane carita mangkene. Rapat ing kelurahan Kampung Dalem mutusake sido tuku lemah kanggo lahan kuburan. Kebutuhan lahan kuburan Rinoso wigati awit saksuwene iki makome wong Kampung Dalem isih nunut kelurahan Kepatian. Petung tuku lemah meh dadi karenyang-nyangan rego sing duwe lemah ngotot njaluk 500 yuta. Dene kelurahan kampung Dalem ngenyang patang atus pitung puluh lima yuto. Lokasi lahan sing bakale kanggo makam wis disarujui paserta rapat, yokui ing disoringin pitu. Kabeh yakin lahan iku bakal diculake ing rego patang atus pitung puluh yuto. Awit pembeli liyane mung wani patang atus yuto. Mula ing rapat kuwi uga mesisan ngrembug bat calon juru kuncine makam. Jijibahan golek juru kunci dipasrahake marang Mudin. Mudine ora kabotan. Rehne kampung dalem durung taun duwe juru kunci lan murih ora disengguh KKN, Mudin nganakke giri sayembara audisi juru kunci. Rong minggu dibiwarakake sing daftar mung wong papat. Kabeh wong angguran, tegese durung duwe pakaryan maton. Wong papat kuwi bejo, jombor, gambleh lan juki. Den, jane sing arep ditesne kuwi apa ae? Pitakoni jombor ing sapatemon teknis ing omahe Mudin. Jombor ngundang Mudin jangkar. Wong biyene kanca sekolah. Nalika sekolah jombor rodok kendu, beda karo Mudin sing prestasine rodok lumayan. Gambleh uga kanca sekolah, Dewa kapentar paling beling. Wondine Zuki lulusan pondok pesantren limang tahun kepungkur. Materi ini. Iya, kuwi maksudku. Maksudku kuwi, Den. Sepisan yopi tes kewanen, kapindu tes psikologi, bab dungo bedah bumi gampang. Yen wis ono kang kapilih aku siap marai. Tes kewanen sing piye kuwi maksud Den. gambleh miterang ya kaya uji nyali ning TV-TV kae lho bleh bleh oh ngono ta ...jombor mikir sauntara mergo asline dheweke mono wong jiri sok ngono ambisine ...jombor kepingin dadi juru kunci gede banget lah manggane tes kuwanen teng pundi pak pitakone Zuki Anuraga Yo makom sing paling wingit kuburan ngujang to. durung-durung gitoki jombor mengkirik. Dheweke wis mbayangke ketek-ketek atusan cacahe sing mbau reksa kuburan ngujang. Yen ujug-ujug banjur dikrubut ketek ngujang sing ngujare kondo ketek nyeluman kuwi kepriye? Awan apa bengi, Den? Jenenge uji nyali ya kudu bengi. Jombor ora mecap maneh. Nanging ngene mbor, Marzuki kang wis tau lulus uji nyali ing TV ora perlu melu ujian iki. Dheweke kari tes psikologi wae. Apa to, Den? Kon dadak uji nyali wayah bengi. Apa nyambut gawe ning juru kunci kuwi wayah bengi? Ora to? Ora to? Ya to. Ora ngono, Mbor, senajan kerjane wanci awan, nanging yen juru kuncine jiri rak coto. Menawi tes psikologi pitakenane bab napa mawon nggih? Zugimi terang. Akeh ning wose kuwe macung juru kunci kuwi pamrih apa? Kapribadene calon juru kunci kuwi kaya ngopo lan sak panunggalane? mergo pakaryan iki sipate pangabdian saenggo butuhke keikhlasan kang dhuwur. Yen ora dilambari pengabdian lan keikhlasan, aja-aja mengko kuburane dikomersialke. Kaya kedadian ing Jakarta kepungkur kae. gawe makom fiktif kang bedhae mung arep didol. kabeh wis dong. Wong papat banjur mulih karo ngrancang strategi ing atine dewi-dewi. Jombor arep ngapalake ayat kursi. Sugi arep mbukai i gogel. Gambleh uga wis nyicil ngotak ngatik strategi. Dene bejo pati ngongsong, somergo dewe mung kepingin ngeramek kewai. Dino kemis wagi wanci bak doisak. Panitialan peserta audisi juru kuncing lumpuk ing posak kiduli tertek mujang. Mudin ora ijen nanging dibiyantu sawijining paranormal. Jombor wis samapta, nganggo kasut wates kentol, sepaton switer, lengan dawa, kaos tangan krepus lan ubel-ubelan srayer. Kuwi wae isih blonyoan kanggo obat nyamuk. Jombor uga masang sentolop tumemplek ing bathuk. Ora lali nggawa buku Yasin. Jombor diterke bondan tumuju sak kuburan. Ketek jantunge jombor nitir. Wis mbor, pani kene dhewe ya. Iya. Sing mantep to. Siap, dan. Saiki jam rolas tit, yen mengko nganti jam loro awakmu kuat ana tengah kuburan kene, ateges kowe lulus. Ning yen wis ora kuat kowe mlayu nyang pos kidul tetek kono wae mau yo. Oke, siap. Dan bali menyang pos. Ing pos gambleh mung nutul-nutuli HP ne wae. Sajak dheweke melu goreh. Gorehe mergo apa? Wong sak pos ora ana sing ngerti. Pangirane wong-wong kuwi gambleh lagi nyiapke mental. Ing pos panitia kono ana wong 10 klebu mudin lan paranormal. Wis oleh sak jam jomber durung bali. Ateges dheweke isih wani. Wong-wong banjur nyomak nyamuk mangan kacang lan jajan gorengan sinambi ngiling wedang kopi kentel sak ceret kebak. Nedenge padha ngedepi panganalan surpat-surput wedang. Dumadaan keprungu swara bengok-bengok binarung jangkah pating gedebuk suarane sora cetha. Tolong! Tolong! Tolong! Wong sapus padha menyat mapak tekani jombor kang melar mingkus ambekane. Dening paranormal kiai ngali jombor diumeni banyu bening. Batuwe jombor didemek lan diumi-umi. Jombor katon rodok sareh. Iye, ono apa kok kue melayu-melayu? Ono wedon kuperi aku. Ah, aku, aku harap disembur. Wong sak pos pandeng-pandengan. Ono sing percaya, ono sing ora. Dene gambleh mong klecam-klecam. Sebab sejatine wedon kasebut rekorekane gambleh kanggo medheri jombor. Dheweke matah tepungane supaya dandan pocongan lan pencolotan ing tengahing kuburan ujang. Jomber wis ora krengosan maneh. Kuwanine pulih mudin kondo. Ngene, bor, Rene iki mau wektumu isih kurang seprapat jam mula kowe dinyatakake ora lulus. Ulate jambor rodok kuciwa. Dheweke ngrayai sikile karo perencang percing. Ngopo, bor kok pringisan? Sikutku perih, dan sikilku kroso Aku mau nipu nangik tatap maesan. Mudin wis nyepatake obat-obatan PPPK. Tatu-tatu jombor dewa seri-seri kanggu obat. Ngarepake subuh, wong-wong podo mulih jombor melaku kecangcingan. Jemah dino krido pamong kelurahan kerja bakti. Esok kui mudin ditimbali pak lurah. Kanti meripat kang isih pedes mergomong terus sak liyepan, mudin munduk-munduk ngadep lurai. Wonten dawuh, Pak. Sampeyan sida ngetes salon juru kunci. Sios. Sing menang sapa? Dereng wonten, Pak. Pak Taksih ngetes jombor kemawon, nanging piyambakipun gagal. Pilinganipun jombor abuh, sukulan tanganipun babak bundas. Apa dikrubut ketek kuburan ku kujang? Mboten, Pak. Nanging mergi tiange mlajeng-mlajeng nibonangi nabrak maisan. krosi diubur wedon. Pramilo mangke bibar jemuan, badhe kula beto teng sangkal putung. Apa nemen? Radin jarem. Lurah manggut-manggut. Sawise nata atine dheweke kandha. Ngene lho, Din. Anane kowe dak undang menyang ruanganku iki arep tak kabari bab sapetemonku karo sing duwe lemah calon kuburan iku. Mau bengi aku nemoni dheweke karo cari Sakawit rego 500 yuta dak tampa. Ning jebul warga sak kiwa tengene ora setuju yen lahan kae didadekke kuburan. Alasane rego lemah ing kiwa tengene bakal ambleg. Kejaba ngono warga ringin pituga nolak lahan kampunge didadekke kuburan saka siji desa. Mudin kukur-kukur sirah sing ora gatel, batine ngudo rasa. Apes temen awak mumbor kimono goluputku dadak reko-reko gawe audisi juru kunci barang. Mudin bingung, dheweke mikir kepriye anggone ngrakit ukara marang Jombor bab wurunge tuku lemah kuburan kuwi. Iki cerita kanggo tim jimat bersama tim jimat.